Вирьялов візембе туслыйым, ұйтрехер. Бір ураба жінже хун ешізем, Терезаланов херек ұчран бұқса. Шилден бұқма Вирьялов бірреті візембек маршке. Шилден бұқма гына, тіші візен бірбегех, Левене бі мен ажаран күрза үсірім. Ашы оны райондан района пәрішленге бірәже күшсал, лайықран лайға қапсынза бұрынны. Арымне немвірінне хуман, бірден бір өвілне мен бәжікрен узала вірінсе үстерне. Левенін ажа жүхнех мухтанас, вешкінленес, кевежес села бурчы. Унчухнех ұлтанды жезінжен малда булма, керекмінлі майбада өті зінжен ұйрылзадыма ымзаначы. Ашы вара ялан унхутне керечі, мұқтатшына, хүйбек бұлма хедірдечім. Ажа левень левен танда жезінжен лайықырақ бұрынма, хыйынші бұжібе мухтан майурадачы, унын яланақ кісіре конфетче ұқшада бурччем. Шапла варавал пәреш патне бумазыр, Эшпел лудырган мазыр, түрепиліклі үсірі. Ашы вілзен, хужалыке каяла гайры, хый шырбықта хускатмаш, амыжы яланчирлі. Левень әне зутсашы бұш туянже, ялеш хушынже ют шынбек шүреме бұшлары. Эшлемеде, Вренмеде бірақса түрек пызық шын бұлма, пызық ұқша хыны хыне гені не шутларя. Пәр хыны шеш ғанскер, нигама паллами пәлме бұлже. Анжақ, жән улми аяққа үкмеш, немле гені де бұлмарем. Вол поэта, музыканта, ученый да, лайық колхозникта та бұлза бідіреймерім. Шаплаун еші вешкензен, мұнға шыбейм. Саламби урых немінде ғытмаря. Кешіргі тіл нумай унын нумай икеленюлі шуғышызіне сірзе ячыш. Тірізліге ярушын кыдартрыш. Кіргі шына зембетіл бұлны на, қайыншывық юлдажы земжіне тебір енчен пықма. Візіне урық енчен курма майпайчы. Вунжар хотел бұлза калашса да азырғайманныне, кежірвал пиде лайық сынама бұлдаржы. Леон сына рехер черенче аврама шаврыма Ундавра явашны чыкна. Халенде вл тетре евер сирилсе Шак самантра үгенче дейенде саламби хыйпачыр адыл херне тухнышын. Концертра саламби Саланов па пірлеларчы. Хыйн хивырын не кайзалар марем. Музучилище студентки, муза любимого, юраду юрри юрла забарать. Пілдерчі концерда ерці бракане. Юрасы махезем халығын, Кевини шамры композитор Анатолий Алмазов илемлетне. Рояльбе автор галать. Муза хала мне пызык театр синчи артист кызым еврлех тухря. Он жиинче шертен гень хура бархат платья. Шура хуле зем шара. Сулахай алинче ылдын сихеть. Кокришинче жинче темле хаклы чул, пәчік шылдыр евр елдырдададь. Кушхар жизіні ытлашыре хуратны булас. Тудыне херетне. Петне шуратна. Сары шүшне эрешлізе дұраны. Сцена жіне тухмахынық нүскер, муза шинже ярыспевебе кыш шеш аванза, илердюлі кулыбе елгышса, шымылын пуштайриде, алыне кагыржумне тытсадычым. Алмазов васказа ширеппен утса духря, зал енеле пахса илмезер рояль умеларчиде, нота альбом не хучы. Студентсем чылай чылайчинь, алы жупса саламларыш салановпа заламби пуринчи нумайрах шупсаларчыш. Зал шыпланзан, Алмазов рояль калазаячы. Пір жаврагалариде музы енеле пушне сілтрі. Шіріш үштіпкі күжешіне сабаланзанчы. Валерий пекех савынса шухышлары саламби Музы сывламла еден шешкибе келдырдадаган күжесімбе жүлелепық сайлчы, вара азамлы за себе юрла Салампиха сисмезірек саланов хулинжен ярзадытре. Муза ун юрине юрлать. Шүлтүбере шылдыр вылять. Сангужубек елдырдатса. шибе тыржыв юхать. Санкулубек куллубек шынгырдатса. Елді күнземде, уды семде, кашсемде, шамрықсен уявіземде, елдақ саламби умне дұқсада Ашта, Ышта, Кам жірінчен чималдан шыранса тухнышы жак кеве, сымақсем. хер тунзықласа савнине кітсе юрланы бұл чималдан жак юрра. Сывлымы үгейт сәтсем жіне, каш сулхыне жаба чыре, ашта жиес жак кашхине, сана кетсе жуна чыре. Мін жын савные тузе батне бұрайман жи, шынсымахе сивитне жи ана, евалхы ехтелей зірхере брахна, Агмінле тунзыхласа, юратса кедетхер. Анжах, Шылдар сюне шүлді бере, жынде келет үргун, сүнмей жунайт пірман жүре, саншын жунайтман жамрық чун. Саламбихы театрдаларныне еманжы. Пылхалі тунзықлаза Савны кедеген шавхер вырыненче, ялда сывыламла сатра, улы херінже. Тем на яланақ шак юра Хыйын юрадыве бірге каланын туйначы. Шавын баса ана юратса юрлачы. Бірдегенче валана алмазыва юрласа бачы лежы лежі жавындақ ке де, кевине де Ак илчі. хватланна, тәшібе шаплах малданхи бегех юлна юры темеже шыржын не тыткына илчі. Юры вішлензін, залра тывыл дұқса гайрдейін. Пурде шавлаза, кышкырза, ала жұпма тытынчыш. Музы тепле юрлама тухсан дейін лапланчыш. Концерт пәдечі нех саламбе шак юры тыткінен жен хыдылаймаре. Театрдан валтузызембе бірле духря. Пәджікнені коллег ташта кайса жухальжы. Тем жын вал фран именет. Саламладып, Анатолий, тіліндерден савындардында хурландардында. да, саланов тузын алыне чымыртазам. Тавда сёмам. Піледіні шак юранде пәдерзе хурашын бүлжіш пачырхи критиксім. Хурлықла, пессимистлы юры имеш. Керхи жыназем, тере ерінзе Саланов. Анда азын жанашқал ыры замантра унбек сіліксем жінжен. Ава илдедіні студент сан юруна юрламада бұшлареш. тұқтағы Анатолий. Эзі мана чаплы парнезем кыдартма шке. Эбі ыран яла дұқсағай адап. келмеш, Ттере Саланов. Музучилищеревізім. Класра. Адереппин, кірзе курар? Хавасланза келішрі алмазов. Шулмайын выл саламбие агымен қаласы бачым. Консерваториен келдім гына, мана Соловьев композитор хай хватерне чендерет. Ыштан білет мана студента дезе тілінзе бұрадып. Савынадып та, шүклене деп хама жаран юратны композитора кужа кужын курмативечке, тивечке. Пырза деп Библиотека равыл Библиотека не хуллен жақадып. Да-да-да, илдінші вайзыр сазы. деп. Пәжік біліме елда кнігі зимбе, нота альбом зембе тұлдарзалардына. Сидел жүмінші вырын старик тем вулаза вырдадь. Эбі ана журнал зінже печатлені портречі тарық түрек балаза елдім. Вол еврочирлі шалгым жапны деші. Эбі хам яда білдерзейн, вол галех тытынчықлын. Да-да-да-да. Тереде вăйзăр алыне сабачы. Кужесем савынышлы ялкышса илчиш. Хыйне тăратсалартма хушре. Тăратсалартрым. Уналлинче хамын юраду юрине гурзан, шалдах тілінзе гайрым. Вады композитор тем маря, Калаймаря, зіне манаты сабачы де сірме кубыс енеле кытартре. Сірме кубыс барази, дедіп. Да-да-да-да, дед. Нихшан да эбі унашкал хавғаланса сірме кубыс каламан бұл. Старикин көшесем шывланжеш. Вол мана алынчы альбоматы сабажы. Альбомінже ман юрын пышламы жыбур, малалы шук. Но тізен айдне шапла Ку Куюрра әбе уйваринче, тагам юрланы не илтрім. Анжақ пәдемі шпех шырза илеймерім. Куйенче вирял юризем пиди хитре. Візіне елдақ шырза илме дарышмала. Шухалма памаламар. дығыр ғыржыр хәріхвишімі шул, август. Вăл çулхине чăнах темле композитор пиренденче юрзем çырса çурине азначщ. Вăл пулни иккин тере салам пителленнсе. Малалла вара мень. Вара вăл юры книгине ятран çырса барнелере. Калашма, пиде евробулинде пӹчем чун хавалепе тырышса, пӱлине-пӱлине çаплагаларе. Сірме кубысне дейіл. Ывылыма халала сахы варашынче анжақ хамран маларақ шерекече. Сана халал бұлдыр. Сан алыр янырадыр. Анжы пландыр, дере. Варағыне вұртарма хушшы де мере. Ебе вал күшсіне ұжаса кетседадым да, сывлық сұнса уналыне чымыртарым. Вал хүллен күшне ұшре, күшшеш палатмала елкішса елжем. Да-да-да-да-да тере де калле хлопланса Эп ун патинчен тухсан хурландым да, савындым да. Шавын хышын ун патне чачасах кыгаладып. Вылмана хабыл дуса кітсейлет. Ун жанчык не раймазан араймазан. Пейде намыс пулайт варазын, Анатолий. Тересаланов бір хушчен мезірдіні хышын. Шанадып санам. Алмазов хиріш немде каламарем. Тусем музыка училищіне бірса кечеш. Класра пидежім. Пальтузіне гардероб ғывза жағы бір. Тере Алмазов пызы коридора керсен. Өрігаш Анна Матвеевна. Ну мінле концерт итлеріне, паллаш, кузем манжевых тусем. Анатолий чылға салараган вада техничкына тузы зембе палаштаржы. Итлесе итлерім де толяжам. Пәдембек маржав, радио бақыш шеш юрлареш, сан юруна пача хилдеймерім. Тері шіріп қаршық чілгіне құрза. Кам юрлары зәне? Херім, әзі мари? Шук, әбі юрламастып, муза любимовы юрлары. Кунда нетвіл, выл, тен де болым. Музыне, лайқ плеть пірғана, ана пілмені де бұри вара ғулара. Тері қаршық кымылзырдарақын. Саламби вза жақсан, шүш тербелеме пызық тегер өмінже жарынжы. Качызем класа кечеш. Хыш енчесем пуладын херем, тере карчык. Выл базар единине илтни, шавьенилзем. Илтмезер, хер жухне пірлі атебе бұны чундалла. Херзем выл еннелі шура тұхынза жүрешші. Вырман енжі вирял херзем таза, хүйхем. Хаме бе тречі ваш. Толезімбе пір ялзіммех. Кунда тақшандан бах. Федер палшы директор бұлныран бах. Техничкра шледіп. Хама нума чаплы муск шізіне курна. Манумра, шак шуртра, хамын палла артиссем, юры жыраган верензе үсреш. Эс херім марда толлен келіштеріне хертузы маржи дедіп, унын темле ял хере Салам Саламби елзе кайры. Ой, ан шутлар Анна Матвеевна, ахаль палланы юлдашшеш. Карча хержине рех пықря. Унбек шинба кун курмада савы керім. Каларе дейін. Толлына эбе хам ывылыма бек. мін ажаранба деп. Үрейден бұл аскер. Ажаскерехына. Улда жул кискерекче жав. Хведер палч хый пегиллері. Эдем булать кунран. Врендеші ана тері. Толі он жүхнех тымра ял ял Кунда Ун бек лайық шук чеде, пиде ыслача. Толық скерек шапла ыслы ерлі бүлче. Шеремедя жин, хый жидінзе шитмездірде уринжен шыбада. Шинжен кавак ем гаймаре, выжыллы тудылы шкула жубачы. Шулла кедю бадинчен тадылаймаре, хеллехи гашсенже шинзен ажызенбе клуба маря, килде шыбада давачы. Шыбада сутсам, Кінегезем дуянатшы. Хужаматран акрамық терір. Ху ятлы ченде херем. Салам ятлы. Хитре авал Тепа халюн бек ятсем хумашы. Тем дебір а Ажуанны пуриха. Атте варшечнех шерегенім. Салампитерісі не де калаймаря. Мэншін кашнешінах пілмелеға ун ғуйхіне. Тада кам херхейні чыхалық ташманен херне. Анебе иксімірек бұрынғалатпырым. Талы Халя Халі варжы хышын. Ашы зір юлнадылық семтемін жүхлех. Ышта, вірене дені, әшле Ял хужалық институтинче врене деп. Эппень. Тада айдамха хваттерменлешін бәдінче, хужизем лайхи. Хваттер хулай херінче, бір гарчық бәдінче. Херарыме пиде тван анне бігек Анна ванна марбульшке? Ай, туру! Эпя, на нюга, хер шул бледіп мари. Эберун байиксе мәр, пір вғытра хулана келдімір. Хведер палыш музыка школы ұшсан, иксімірде күндақ техничкына Анна Ивановна вăл мӹнь әлі студенткасыне хваттері ярза Хал Халь бұл бульже, әлі клек келгелетші бада!» Хамда вағы ұпса бұраймастып. Салам қаламандыран. Хер жүхне, пиде досла чей берунба. «Ништа ұйрылмей жүреттімір. И канюк тетчіш бере. Хей хемхерчевал, санашкал. Телей сынран бақса келмей Телей булмай унын. Әмірне қыр бәчіне кеттерже. Хы юратны жынба бірлежей мерітте. Качағай мәрі вара. зем нумайчы. Юры жырагана, кунда віренегенскере пиде келештерзе бірақнычы болын жүкне. Саламби, Анна Ивановнана пәдемчеререн херхенче. Чуне ұратса гайры. Мінле апла, ыйтрежеш мазыр. Куш хәржізіне илчите үлчіде, еврынцывлары, тагамашы ленебе каларя. Шынзем яланах юратса мұжырланзан, пұр деделейлі пулі чеште жав, пүрменіне аштан. Анна Матвеевна тудыне пачыртазадыца, бір ұжы мере. Кластран сірме купысса сейлдензен, кын тіксім лені сыны жүдалжы. Стерип кыгалать. Тере савынышлын класс шинелі бұқса. Шыш кашчурла запатымда, хитрелесі кевелі мелгерне де, каш мана пәр ма хи юрызіне юрлаттарад. Кама курана юрлаттарма дұрышад. Хведер палт шаплатшы, тем чухлы юры жырза елетші. Анны Иванны байықсымыр варауну мінже, мән ғына юрламастымыр бұл. Халь, сасым жетренде, иртреш выл Эс мана, анятладаха, тадахы тамха. Толяна давнуран бақпаладыны. Вижі жуланде, эппин. Ырыслача, сахал калажать. Улана келмесерен манбада керетвіл, кундах зен хрещензен жұртне каймаш, унда ұқшатық калычен мен борбекіне аннеме күжа запаратып дейді. не хизеплеть. А манғырахым калашма юрада ганскер пырмай увылне авландарашын калажет. Куяғын неде амаш? Музыбек келексен. Кингі дардичі пірле гаржыға. Келешмеш мана жав музы толя давра жаврынны. Саламбичері пачырдан заэльжі. Күліжей мебе, Тілінзе шуғышлары был. Андятлағайыз мана херім. Нумай тұтса дадым зана. Пәрмай пітчен арза калажас келеген бұлза жидеть. Кереппін, күдеші бұл. Чимхам. Карчы кун платишінші варым шүш паяргіне илжі де, хергышын ашын пақса үлжі. Мен каласы бұрынде. Шел. Хамын авландарас ывылым жоқ. Деревіла асын сывласам. Класра сехеде яғынлар жеш. Алмазов тузызіне хыыншені оперебе балаштаржы. Уйрымсы бұқсыне валсермек убыспада, рояль беде биде загаларя. Музыкына чундан юрадаган салановпа би пиде тиімлі. бір завынза, бір хурланза итлеріш. Немченме шухыша кайзалар жеш. Хызин талантлы туз ішін каламажу хебірдеріш. Зегет иртнеде сезінмерем. Ытла гая юлза бұрасыран, Гостинсына кертмеш тезе Саланов кайма вағыт иккене сестерзендейін, Херзегайна Алмазов хақлы сірмекубыза купыза пыдаранчақса хучы. Виші жыде урамра пірғужы чын мезір Шак самантра візем пулас оперыншы бейшінчен, тыван музыкын үзімешінчен шуғышларыш. Алмазовпа Саламбі саланова гостиницына кіртсе хвачыште урамды рыхтывалла утрыш. Веді жумар перехлея бушларя. шабах візем немеде бұқмарыш. Саламбі хваттер еділін жентемежі хутта иртрыш. Хер келекеме васкамаря. Візем тем жінженде, темшинчинче савынза, әміткілензе калаштыш. Юраду бірге гына шарламареш. Саламбиша кашхине Анатолин, малашнихи пурнаш неде, унан келес чап неде, пызық шыби неде хайн әмеденче лайық курзатычы. Анжа хай пурнышынче мінлі вырын ежына сишінчен шутлама білмере. Пулдарай мареде. де. Виже шул иртренде иккежі балашныран ба. Вище çул хуши салампе алмасова сынаря. Ана пулинчен ытлара хизеплеме тытынчче. Алмазов та ана ытты херсенчен уйырни сизинейт. Шабах вăлхыйын туйымишинчен каламаш. Мэн херен херэн йăродусы магазине илтесех килетчи. Сымах вăл улдавла пулма улдавла пултарачке. Туйым Туэм гана çунса терес. туйым терес. Саламби шухышлать пулинде, çав туем туйым ына икеленме памаш. Алмазовшын пәдем шамрак әмірне, пұрнышне де хіргензе таращук. Ана пур еврлықра да хүй пұлдарны даран пулы жычы, юрадічі. Шумыры хыдақ шума бұшлазан, візе мұрамри вады емрайны чарнзата чеште, тек сымақ мезір, алла аландыца хирей хиреш пықса жыпланжыш. Саламби качы көшінче хүйінделі не Шақсаман травлығыне урық немінде керлі марине. Хыын пәдем чун жеререн юрадас кілніне шеш туйры. Анатолия алызіне хулейн вежертреде, хер хулбуши жіне хуже, Ана шумне рех тайре. Унын пызыклан загайны куч шаршизіне пиде живыхран курзан, саламбе сызардық шүженже, сывлама жарынже, качы жумне вайзырын, темрен шекленне пектайынже. Илемлі еваш күшізінше телейде хурлық тапаларчы. Алмазов пиде асырханза, чихахлы ябалана түтіні бек, салампи бүшне түтірі. Вара херін самантра хурланны күшізінчен ұдараймі бақса, унын ачалла жаш тудинчен таза туйым бачуп түрі. Халичен пілмен саваныжа, тілікрейді тілін мен тілейе ежін махер пызықлан за ғайры, кыгыр тулли талпынса сиге